Ancao la nigra teo estas saniga. Teo estas saniga trincajo. Tion sciencistoi jam assertis. Sed plei multa studoi pri giai efficoi relatas al regionoi kie la tiel nomata verda teo estas plei ofte trincata. Prestigia medicin revuo jus publicigis esploron faritan en Brituio, cie la giuado de Teo fine de la tago estas tradizia cae generala, non pri la efficoi de la nigra Teo ie la Roma sano. On inclusivis prescau quincent mil homoin en prospectiva esploro, quiui cutimas regule trinci tiun spetson de teo. La datumoi montris che gi ligigias al mal pli granda morto risco pro ciai causoi. Plei grandan protecton oni trovis ce homoi civi trincas po du au pliai tasoi en ciu tago, sed multai tasoi en uno sola tago ne montris avantagion compare cun du tasoi. Tiuin homoin oni sequis dum pli ol dec unu iaroi. Oni zorge al justigis la in datumoin relate al causoi de risco por compari trincantoin cae ne trincantoin en la studo. Relate al morto pro cor malsanoi, oni trovis inversain ciferoin. Shaine, la nigra teo protectas almenau parte contra o cor ischemio cae apoplexiae attacoi. Tioi efficoi estis tutte sen dependai de aldono de lacto au sucero cae ancao de la temperaturo de la trinquita teo cae quancam existas geneticae varioi en la metabolo de cafeino inter la homoi, ancao citiu factoro ne influis la bonfaron de la nigra teo. Plei multae homoi cutimis trinci la nigran teon en quanto de po du tri tasoi en ciu tago. Sciencistoi diras che la ebla clarigo pri la bonfaro de nigra teo trovigias la facto che gien havas diversa in substansoin qui favoras la corpa in remia in reago in contra biologia stresso kai inflamo relate al favore e fico contra o cancero la resulto en tiu studo estas ancora necertai. Fine, oni memoru che ciu teo en havas cafeinon. Sekve, trincado de troa quanto da teo en ciu tago povas causi spezon de chemia dependezzo. Tio signifas che se oni subite cae radicale interrompas tion trincadon, tiam oni exuferas simptomoin de abstino. Trincado de teo, kiel socia cutimo, comencidis antau pli ol mil iaroi en Azio. Existas kvar cefei spezoi de teo. La blanca, la verda, o long teo, cae la nigra. Citiu lasta estas la plei ricia je cafeino, kai preferata en Europai cae Americae landoi. En Sud Argentino, Uruguayo, Paraguayo, cae Brasilo, estas populara la infusajo el Mateo Folioi. En Japanuio, oni tradizie proponas teo ceremonion pro influo de taoismo kai zen budhismo